chapter 18. Tauta epon hoi Jesus ex elthen sun tois mathetais autou puran tu kemaru ton kedron hapu ein kepos es hon es elthen autos kai hoi mathetai autou ede de kai judas ha paradidus auton ton topon hoti polakis sun exthei. kai ho Jesus eke meta ton mathetone autou. Ho un Judas la bon ten speran kai ekton archierion kai pharisaion huperetas erketai eke meta phanon kai lampadon kai hoplon. Jesus un edos panta ta urcomona ep auton exelthon epen autois tina zetete. Ape crethesan auto JESUN ton nadzoraion. Lege autois ha JESUS ego emi. Hesteke de kai Judas ha paradidus auton met auton. Hos un epen autois hati ego emi apelthon es ta opiso kai EPISON chamai palen un autus epe rotesen tina zetete, hoide epon Iesun ton nadzoraion. Apocrythe Iesus epon humin hoti ego emi. E un eme zetete afete tutus hupagen. Hina pleurothe ho logos hon epin hoti hus dedocas moi uc apolesa ex auton udena simon un petros econ macairan hel cousin autain kai e ton tu archiereos dulon kai apecopsen autu ta otion ta dexion inde onama to dulo malkos epen un ha Jesus to Petro bale ten makairan su es ten thekein ta paterion ha de doken moi ha pater u me pio auta e un spera kai ha kiliarkas kai hoi huperetai ton judaion sunelabon ton Jesun kai edesan auton kai apegagon auton pros anan proton ein gauter pinthuros tu kaiapha hos ein archiereus tu eniautu ekenu. Ein de kaiaphas ha sum buliusas tois judaiois, hote sum fere hina anthropon apolesai huper tu lau. E coluthe de to Iesu, Simon Petros, kai ho alos mathetes ha de mathetes ekenos in gnostos to archiere kai sunes elthin to yesu eis ten aulain to archierios ha de petros histeke pros te thura exo ex elthin un ha mathetes ha alos hos in gnostos to archierei, kai epen te thuroro kai esegagen ton petron lege un he padiske he thuroros to petro me kai sou ekton matheton e tu anthropu tutu lege ekenos uk emi heste kesan de hoi duloi kai hoi huperetai anthrakian pepoiekotes hoti psuchas ein kai ethermainonto ein de met auton ha petros histos kai thermainomenos ha un archierius e rotesen ton iesun periton matheton autou kai perites didakes autou apekrithe autou ha iesus ego parresia elalesa to cosmos ego pantate edidaxa in synagoge kai in to hiero hapu pantate hoi judaioi sun urkantai kai in crupto elalesa uden te me epirotas epiroteson tus ake kootas te elalesa autois ide hutoi oidesen ha epon ego tauta de autu e pontos heis ton huperetón parastekos edoken rapisma to Jesu epon hutos apokrine to akiere apokrithe auto ha Jesus e kakos elalesa martoreson peri tu kaku e de kalos ti me dures apostelen auton ha anas de demonon pros caiaphan ton archieria. ENDE de simon petros, hestos cae thermainomenos, epon un auto, me cae su ecton matheton autu e, ernesata un ecenos, cae epon uc emi. Lege hes ecton dulon tu archierios, SUGENES genes on hu ape capsen petros ta otion uk ego se edon INTO capo met autu palen un ERNESATA ha petros kai IUTHEOS a lector e agusen un ton jesun apo tu kaiefa es ta praetorion ende proi kai autoi uk es eilthon es ta praetorion, hina me mian thosen al hina phagosen ta pasca. Ex eilthon un ha pilatos pros autus, kai epen tina categorian furete kata tu anthropu tutu. Ape kai epon autou, e me ein hutos kakapoyos, uc an soi pare do camen auton. Epen un autois ha pilatos, labete auton humes, cae cataton nomon humon crenate auton. Epon un auto hoi judaioi, hemin uc existen apoctenae udena. Hina hologos tu Iesu plerothe hon epen, se mainon poio thanato e melen apothonescein. Es eothen un, es ta praetorion palen ha pilatos, cae efonesen ton jesun, cae epen auto, su e ha basileus ton judaeon, apacrithe auto ha jesus, af he autu su tuta leges, e aloi soi epon peri emu. Apocrythe ha Pilatos meti ego judaios emi, ta ethnos ta son, kai hoi archieres paredocan se emoi, ti epoiesas. Apocrythe Iesus he basilea he emei, uc estin ectu cosmu tutu e ectu cosmu tutu in he basileia he eme hoi hupe an hoi emoi gonid zonta hina me paradotho tois judaiois nunde he basileia he eme uk estin in epen un auto ha pilatos ukun basileus e su apikrithei ha Iesus su leges hati basileus eimi ego. Ego eis tuta gegenemai, kai eis tuta eleleutha, es ton cosmon, hina martureso te aletheia. Pas ha on ectes aletheias acue mu tes phones. Lege auto ha pilatos te estin aletheia, cae tuta epon palin ex eilthin pros tus judaeus cae lege autois, ego udemian aetian hurisco in auto. Estin de sune thea humin, hina hina humin apoluso in to pasca. lesthe un humin Apolluso ton Basilea ton Judaion craugasan un palin pantes legantes me tuton alla ton Baraban ende ha barabas lestes